dia po ma fal vetëm edhe në her Krejt dine don ke djal mos om le nuk afer Se për ty o notra nova nova Ja, du tanzt die ganze Nacht. Dein Outfit geht nur knapp über den Arsch, ey. Du wirst provozieren, hab es verdient. Doch wer ist dieser Typ? Öffne zwei, drei Champagner-Bottles neben mir, ein paar Models, sechste Drinks, sehe doppelt. Komm nach zwei, drei Lines immer näher. Dieser Typ war ein Fehler, mach mit dem Capoeira. Mach es wie beim ersten Mal, verzauber dich mit dieser Art. Du wirst schwach, ey. Ich kann spüren, du hast Angst, weil du mich kennst. Doch böse Jungs ziehst du an. Se metió en otra noche. Deine Blicke sind wie Eis. Seit du von ihr weißt, ist alles anders. Ich zahle jeden Preis, nur damit du bleibst. Häng bis 5, 6 Uhr in der Suite ab, sind auf Coco Batida und sie tanzt zu Arita. Ich geh dir nicht mehr fremd, Baby Walla, Chica Yemga, Kosova, bleib dir treu bis zum Sommer. Mach es wie beim ersten Mal, verzauber dich mit dieser Art, du wirst schwach, ey. Ich kann spüren, du hast Angst, weil du mich kennst, doch böse Jungs ziehst du an. Se und en nova.